Ezaburi ya 12 Enshara yokushaba obujuni Yamba mukama omutakatifu takizoka Abesigwa omubantu baoirem Buli muntu nabeya mutayiwe Nibajebeka kusha Ikyo bali kugamba tikyo bali kutekereza Omukama asinge achwe abajebeki Ashare rurimi olweshalingya amaleo abagamba bati ekyo tugamba nikyo kibao eminwa tuinayo obwo kututanga taliwo mbwenwa naija naagamba omukama aruo kuba abajege nibabonesa enaku abali kugingizibwa nibataaga nije mbaye emirembe iyo bali kuitanira omukama karaga tatwa igambi eigambireye ninkefeza ejugusire emirundi mushanju omuruhija tulinde waitu mukama tuyure amuzaruogu ababi nibashoita buli hantu omutima gubi gukanyire omubantu